كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد nakon što napravili jedan uvodni dio prošli put smo govorili dakle o stvaranju grisa i zemlje i ono što je na njima i ono što je među njima danas ćemo govoriti inšala ta'ala o stvaranju meleka odnosno više se ovdje govori o njihovim svojstvima stvaranja meleka nema plaha puno priče sa vrstom što je došlo u hadisu Allaha od poslanika sallallahu alaihi sallam da je Allah Đelešanu stvorio meleke od svjetlosti džine od vrhova vatri a kaže Adama je stvorio od onoga što vam je već opisano Allah subhanahu ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu spominje meleke i mi ćemo šala ta'ala dakle kroz učerašnje naše izlaganje šala spomenuti uh, većinu tih ajeta ili dobar dio tih ajeta a kada govorimo o melecima, dakle kroz razmišljanje o melecima, možemo da e, razmišljamo o Allahovim smanatala i veličini njegovih smanatala snazi. Sa jedne strane, sa druge strane, vidit ćemo ili uočit ćemo kako je svatanje muslimana u pogledu meleka u odnosu na prethodne pripadnike sredbenike knjige. Jedni su im se postavljali kao neprijatelji, tako su ih svatali, dok su drugi ih smatrali šta? ne uzbila božanstvima. Ovi su pokazivali svoje neprijateljstvo, pa su govorili ne volimo Džibrila, jer on je melek čega? Melek kazne, tako su ga smatrali. Dok su drugi govorili, onaj, odnosno, melec su Božijih čeri, i samim tim i sveti, i tako dalje, i tako dalje, i onda su ih i zbog toga i obožavali. Allah subhanahu wa ta'ala govori o ibadetu meleka, govori o njihovom stvaranju, govori o njihovoj ljepoti, o njihovoj veličini. Zatim govori o različitim njihovim oblicima i različitim njihovim vazifama, to jest njihovim dijelima ili poslovima. Kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيمٌ I kada naši zaslanici dođuše Lutu, sije bihim, dakle bilo mi je neugodno وَضَاقَ bihim, i osjetio je zer'an wa qala hada jevmun asim. I reče ovo je težak dan. Zašto? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao lutov narod pa im je poslao meleke u najljepšem liku u liku mladića. Jer su oni bili skon čemu? Pederasti, jeste. Bili su skon pederasti i zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao od onoga u čemu su oni dakle, već bili dobro zaglibili. Zatim, Džibril alaihissalatu wasalam također kada se govori o njemu, jedan, slobodno da kažem, dakle, najviše melek koji spominje, je melek, melek koji je dakle, svima dobro poznat. Odnosno, poznat je po tome što je dolazio Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, kao i prijateljim poslanicima, njegova zifa bila da donosi objave. Došao je Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, pokazao se dva puta u svom liku, dolazio na liku uh, halife, odnosno Dihe al-Kelbija, zatim je dolazio u liku Beduina, Arapa, tako dalje. Allah poslanik sallallahu alejhi ve opisuje pa kaže došao mi Džibril, vidio sam ga ili spustio se Džibril sa nebesa, zakaz za zadnja nebesa, imamo je 600 krila. Svako, svako krilo mu je prekrilo što je između istoka i zapada. Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o Džibrilu kaže Allamahu šedidu l'kuva dhu mirratin festeva wa huva bilu fiqh la'ala thumme dana fatadalla. Allamahu šedidu l'kuva odučio ga je onaj žestotke snagi, znači da je fakat Džibril imao snagu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَا On ga je drugi put vidio kod Sidratul Muntaha. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى Kod njega je stjecište dženneta. إِذْ يَغْشَ سِدْرَةَ مَا يَغْشَ I kad je prekrilo, dakle, sidru, ono što je prekrilo, ma zagal basaru wa ma taga, nije skrenuo, niti preletio pogled. Pa kažu, dakle, mnogi nasmaju tome šta je to prekrilo sidru, uh, ili sidratul munteha, pa kaže, preklala je mnoštvo meleka, kaže, bili su poput primjera crnih vrana. Dakle, kad se pojavu na jednom mjestu, rekli su, ništa se od njih nije više vidjelo. Drugi kažu, preklala je Allahova subhanahu ta'ala svjetlost i tako. Kaže Allahov poslanih sallallahu alaihi wa sallam, kad se popio na nebesa, vidio Ibrahim alaihi salatu wa salam nastavno na al Ma'mur. Pa je spominjao, salallahu alaihi sallam, Bejtul Ma'mur na sedmom nebu i kaže njegove položaj, položaj kao, dakle, položaj Kabe na zemlji jedan iza drugog Kaže, svaki dan uđe u njega 70.000 meleka, kada obavi tavaf, izađu, nikad se više ne vrati. Što znači da mnoštvo meleka ne zna nikom osim Allah subhanahu wa ta'ala. Uma ja'lam od žunja rabbike ila hu, vojske tvoje gospodara niko ne poznaje osim njega. Kada Qatade kaže, spominja nam je da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom rek, dana rekao zato što je Betul Ma'mur, kažu Allah njegov poslanik najbolje znaju. Kaže mesdžidun fi sama, mesdžid je to kao što je Kaaba na zemlji, kao mesdžid na na nebesima bi hijal Kaaba iznad same Kaabe. Kada bi pao, pao bi na Kaabu. Svakog dana u njemu klanja as-sala, dakle ode i usalla fihi sabuna alfa malakin. Svaki dan klanja 70, to jeste tavaf i 70.000 melika. Jer je tavaf, kao što Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam, kad je govorio za, za ženu koja je u hajzu nifasu, kaže obavljaće sve obrede hađa osim gaj renaha, late tuf, osim kaj što neće obavljati tavaf jer tavaf je na mjestu namaza. Pa kaže sallallahu alaihi sallam, idha haradžu minhum nam je udu ahir ma'alej. Kada izađu svi do posljednjeg, nikad se više neće vratiti do posljednjeg dakle, trenutka, to jeste do sunnjega dana. Fesiri kažu, svako nebo nastanjuju meleci sa ibadetom, sa teobom, sa, dakle, e, žrtvom Allahu subhanahu wa ta'ala ili počinjen sa Allahu subhanahu wa ta'ala. I sa hađom, i sa umrom, i sa tawafom, i sa namazom. Imam Ahmed kaže, prenosi nam Esved ibn Amir, od Israila, od Ibrahima ibn Mahadžda, pa kaže sve do Ebu Dera Radilanu, kaže Allahu poslani sallallahu alaihi sallam je rekao, ja vidim ono što vi ne vidite, ja čujem ono što vi ne čujete. Atati se na ovo huka lehan Škripe nebesa imaju pravo da škripe. Nema ni jednog, dakle, mjesta koliko je četiri prsta, a da nema meleka na seždi. I da znate ono što znam, malo biste se smijali, mnogo biste plakali. Ne biste uživali sa svojim ženama u posteljama, nego biste se popili na uzvišice. uh, priželjkivali biste Allahu subhanu tala blizim. Kaže Ebu Dher, tako mi Allaha, volio sam, poželio sam tog trenutka da sam drvo koji se, dakle gritske, to jeste poput mi svaka, želio sam da ne budem čovjekom. Džabir ibn Abdullah kaže, Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam je rekao, nema na sedam nebesa ni koliko je jedna stopa, niti jedan pedalj, niti koliko je šaka, a da nema meleka koji stoji ili koji je na seždi ili koji je na ruku. Kada dođe sudnji dan, oni će reći, dakle, svi ti meleci koji budu, dakle, stajali, bijeli na ruku i na seždi, bili, bi, bi, bi, kaže ma abedna ke haqqa ibadati gospodara naš mi te istinski nismo obožavali kaže ila ala ala nušike bihi šeje osim što te nismo širk pripisivali ovi hadisi ukazuju dakle, na mnoštvo meleka isto kao što sam malo prije spomenuo onih 70.000 svakog dana koji su stvoreni pa uđu kod Betul Mamura kao i to da su njihove vazife, njihova dijela dakle, različita od njih ne samo dakle, e, ćemo spomenuti neka, jeste i od ovih vazifa obožavanja Allaha te barek vetala u svakom trenutku, dakle, neprekidno. To jeste i veličaju ga, i slave ga, i klanjaju, i na ruku su, i na sežisu, dakle, utiču se Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala govori o stanju meleka pa kaže وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ Nema niko od nas da nema, a da njegovo mjesto nije mu poznato. وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ I svi smo mi u redove poredani. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ I mi veličamo, to jeste ti, činimo te smije Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže sallallahu alejhi ve sellem Ela tasifune kema tasiful melaike, inda rabbiha. Zašto se kane ne poredate u safove kao što se meleci redaju kod njihova gospodara? Kažu, Allahu poslaniče, kako se kaže redaju? Kaže, je tara sun, dakle zbijaju saf po saf, prvi, dakle jedan po jedan onaj saf. Kaže sallallahu alejhi ve sellem data nam je prednost nad ostalim narodima u tri stvari zemlja nam je učinjena mešidom, to jeste možemo da klanjamo gdje hoćemo, njena prašna nam je čista, a naši su, me, e, naši su safovi poput safova meleka. I zbog toga i uvijek, dakle, pretežno imam kada uđu u mihrab, govori, poravnajte, popunte safove. Ono što je, dakle, kritično za većinu džamija i za većinu, posebno, dakle, kad govorimo o džumi, jeste problem zadnjih safova. Ono što imam, prilike možda vidi dva, tri safa ili možda i opomene, toga se ljudi drže. A oni koji su pozade, problem je toga dakle, što je upitna uh, prihvatanje namaza, to jest valjnost njegova namaza. <clears throat> Posebno im je sela, dakle, prolaženje na mjesto koje je naprijed, to jeste mjesto koje je prazno, dakle, nema da čovjek, iako je zanijeti u svijetu, nema smetenja da, da prođe taj propis. Mi kažemo, poznate svima, koga primjenjuje? Koga primjenjuje, odnosno, ko gleda da potpuni uh, safove, ko gleda da se, dakle, safove poravnaju, tako dalje. Kad, kada staneš, dakle, nastavno pogledaš saf, ljudi naprijed, ljudi nazad, god da ljude podučavate, god da im govorite, dakle, ljudi neće to, dakle, ili neće da shvate, ili neće da primijeni. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, uđaja rabbuke wal meleku safen safa, doći će tvoj gospodar i meleci u safove poreda. I ovo je odgovor svima onima koji su, dakle, negirali Allah subhanahu wa ta'ala svojstva, od kretanja Allaha tebara ta'ala pa kažu, Allah se ne može kretati, to jeste ako se kreće mijenja poziciju, ako mijenja poziciju znači da ga ograničava prostor, prostor. I ovo govori ko dogmatičar. Ovo nije tačno. Jer to nema ništa sa vanim svojnatala svojstvima. Ono što njemu dolikuje, on je za sebi to spomenuo u Koranu, pisao ga njegov poslanik sallallahu alaihi sallam. I od naše akide jeste, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, u svakoj, dakle nema ni jedne noći, dakle da veže zadnja trećina noći, a se gospodar ne spusti na zadnje nebe, a, zemaljsko nebo. Što također ukazuje da Allah subhanahu wa ta'ala mijenja svoje mjesto Kakvo će toga mi ne znamo. Kakvo će toga mi ne znamo, i nismo ni onaj odgovorni da pitamo za to. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا Na toga dana kada ustane ruh, kažu ruh, se odnosi na ljude, na Beni Adem i meleci u safove, neće, kaže, govoriti osim kome dozvoli i milostivi. وَقَالَ صَوَابًا i onaj ko bude govorio isto, onaj ko ima, bude, ima pravo da, da priča. illa men edine lehu rahman, uprkos dakle, njihovoj snazi, njihovoj veličini, njihovoj brojnosti i što su oni najveća stvorenja Allaha subhanahu wa ta'ala, neće govoriti osim ako im Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli. A taj ibn Abdullah kaže, čuje čuo da, da Abdullah ibn Abbas da je čuo Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam da kaže, Inna lillahi malakan la uqila lahu altaqim as-samawati wal ardi bi luqman wahid la fa'al. Kaže Allah, dakle ima od meleka onaj koji ima kada bi e, rekao da progutaju nebesa i zemlju, uradili bi to. Kaže, njihov tesbih je subhaneke hajthu kunt, međutim, Ibn Ketir kaže, ovaj hadis je čudan. U drugoj predaji, odnosno, dakle, od druga ocena je, dakle, da je e, ga čuo od tabina. Džabir ibn Abdullah kaže, rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, dozvoljeno mi da govorim o melek od Allahu i melejka, odnosilaca arša između jagodice na njegovom uhu do njegova vrata je 700 godina hoda. Što je teško za ljudski um poimati veličinu tih Allahom i Subhanahu ta'ala stvorenja. Malo prije smo spomenuli najpoznatiji odnosno melek koji se često spominje jeste Džibril alaih sallatu wasalam i onaj kako Allah subhanahu ta'ala opisuje na različitim mjestima u Koranu između jednog dakle, jedan od tih ajeta gdje Allah subhanahu ta'ala kaže Alame u šedidu lukuva podučio ga je onaj jaki, snažni kaže njegove snage jeste da je podigao gradove Lutova naroda, bilo je sedam gradova ili sedam velikih naselja. Stanovala je u njemu 400.000 stanovnika. Dakle, podigao je sve i ljude, i zgrade, i životinje, do te mjeri da ih je približio zemaljskom nebu, pa su, kaže, meleci čuli kukurijekanje pjetlova i lavež pasa. Onda ih je okrenuo Džibril i trehnu od zemlje. Zbog koje je jeha? Molim. Jeste. Homoseksualizma. Ne samo homoseksualizma, pederastija. Pederastija se odnosi na sve vidove onoga što je zabrajeno u seksualnom odnosu među ljudima. I što je, dakle, lezbejstvo i homoseksualizam i sve ono drugo što oni, što se oni danas zauzimaju. Kaže Allah te barek ta'ala, innehu le kavu rasulin kerim. On je govor plementa poslanika, to jeste Džibril je i zaslanik ili poslanik od Allaha subhanahu ta'ala i plemen i lijepo izgleda. Allah ga subhanahu wa ta'ala opisuje kao snažnoga, kaže inda zil arši mekin, kod gospodara arša, dobro ustoličeno to jeste, uživa velik položaj kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Muta'in in thamma amin. Muta' to jeste pokoran, poslušan Allahu te barek wa ta'ala, thamma amin, povjerljiv. Ta, to povjerenje ide do te mjeri da je on Allahu subhanahu wa ta'ala ambasador između Allaha i njegovih stvorenja na zemlji, to jeste između vjerovjesnika i poslanika, jer je donosio vijesti od Allaha subhanahu wa ta'ala objavu i ono što mu je naređeno prenio je onako kako je čuo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmed bilježi hadis pa kaže Ebu Vajl prenosio od Abdullaha ibn Arasa, kada vidio Allahu vidio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u njegovom liku sa se 600 krila. Svako krilo mu je zatvorilo ono što između istoka i zapada. A krila su mu, na krilima su mu obješeni i biseri i jakut. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala لَقَدْ وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَ إِنْدَ سِدَرْتُ الْمُنْتَهَا Ono što malo prije spomenuo, dakle, ajet. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidio sam Džibrila sa šestotina krila, a sa njega vise, dakle, treperije mu biseri i jakut. Šehrik kaže, čuo sam vid mesu da je Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao došao mi je Džibril u zelenom ogrtaču. Na njemu su okačeni biseri sa, sa, sa isnadom e, vjerodostojnim. Kaže također, Allahu poslanih sallallahu ne sallam je vidio Džibrila, a na njemu ogrtač koji je prekrio ono što je između nebesa i zemlje. Imam Buhari bilježi predaj Ibn Abasa da je rekao Allahu poslanih sallallahu ne sallam Džibrilu, zašto nam ne dolaziš više da se susrećemo? Kaže, Džibril mu je odgovorio, oma ne te nezelo ila bi emre rabike lehumove i nejedine oma halfena. Mi se ne spuštamo osim po naredbi tvoga gospodara. Njemu pripada ono što je ispred nas i ono što je iza nas. Takođe Ibn Abbas kaže, Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam je bio najblaži među ljudima u Ramazanu. Posebno kada mu je dolazio Džibril. Dolazio je svake noći u Ramazanu, podučavao ga i prostušavao ga je Kur'an. Pa je Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam bio blaži od blagog povjetarca. Imam Buhari kaže, prenosi nam kutebe, a on od Lejsa da Ibn Šihab rekao da je Omer Ibn Abdulaziz e, odgodio i kindiju, pa mu je Urve rekao. Kaže, Džibril je došao Allahom posljedniku sallallahu alaihi wa sallam kao imam. Pa kaže, Omer, Omer, pazi, kaže, Urve šta govoriš. Kaže, čuo sam Bešira Ibn Mesuda kaže, čuo sam Ibn Mesuda je rekao, čuo sam Allahom posljedniku sallallahu alaihi wa sallam kaže, došao mi je Džibril pa me je predvodio, pa sam klanjao, pa sam klanjao, pa sam klanjao, pa sam klanjao, to je spomenuo, dakle, pet puta da je klanjao, to jeste pet namaza iza Džibrila, što znači da je Džibril, pored objave, prenosio Allahom poslanik sa ovaj i ovaj propis, to jeste kako će da klanja namaz. Hajte Allah na protiv kafu. U svoj stava drugog meleka Israfil, ali Israfil je nosač Arša, i on je jedan od meleka koji će da puhnu u rog i bit će mu naređeno da puhne koliko puta? Tri puta, braći, barka lapiju. Tri puta. Prvi put će biti puhanje straha, drugi put će biti puhanje, dakle, totalne smrti za sva stvorenja i treći put puhanje u rog, puhanje proživljenja, onako kako ćemo spominjati šalan kad dođe vrijeme da budemo govorili o tome. Pored njega su mjesta okačenih duša svih stvorena sa zemlje. Kada mu Allah subhanahu wa ta'ala naredi da puhne u rog, sve će, kaže, duše izaći. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, sproživljen će biti. Kaže, tako mi moje veličine i moje časti, moje snage. Svaka će se duša vratiti u, duš, u tijelo oni gdje je bila, na Dunjalku. Kaže, pa će ljudi izlaziti kaburo, ulazit će duša u kaburove, pa će ljudi izlaziti sa dušom iz kaburova. Duša će im ulaziti u tijela, tijela će biti proživljena onako kako otrov, kola kroz sve pore čovjekovog tijela. Dakle, teško će biti proživljenje. Proživljenje će biti bolno. Zašto je to tako? Znamo li mi za prvi život? Ne znamo. Znamo li za drugi život? Ne znamo ni drugi život. Tek ćemo treći skontat. Koliko ste puta stvoren, braći? A subhanallah. Zar vas nije Allah Đelešanu stvorio pa predademo mi izmeo? Kad to bilo prvo stvaranje. Znate li, sjećate se s toga? Sad tu se zovete insan. Znate li za drugo stvaranje, kada se mati rodila, ne znate, nite da imate pojem koliko vas je bolilo. Ja za ovo ćete znat, ovo treće stvaranje dolazi bolno, pa kaže Allah te barke ve ta'ala, kaže kemate dubu sum fil ladir, kaže onako kako otrov kola od onoga koga ujede, dakle može ga ujest akrep, može ga ujest škorpion, može ga ujest šta, zmije ili nešto što je otrovno. Kaže fetahil ajsad, oten šehul ajsad, ajdath, fejehru minha sira. Kaže onda kad, dakle, e, tijela se stvori, polako će izlaziti iz zemlje i to brzo krenući prema mašaru. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako da uživam kad je on kaže vlasnik sahib al qarn to jeste onaj koji nosi rog ili drži rog kad el taqam al qarn dakle približio je čelo približio je čelo rogu i kaže čeka da mu se dozvoli kažu Allahu poslanik šta ćemo reći kažu kulu hasbunallahu wa ni'mal vakil Allah te vakelna. Dakle, strače samo da Allah subhanahu wa ta'ala zašto jedin je on najbolji oslonac. Ebu Said kaže, Allahom poslanih sallallahu alaihi wa sallam je spomenuo, dakle, Israfila pa kaže, na njegovoj desnoj strani je Džibril, na lijevoj strani je Mikail, alihimu salatu wa salam. Kod imama muslima da iši radi Allah subhanahu wa poslanih sallallahu alaihi wa sallam, kada bi ustao da klanja noću, govorio bi, Allahu gospodru Džibrila, Mikaila i Srafila, tvorče nebesa i zemlje, onaj koji znaš vidljivo, odnosno nevidljivo i vidljivo, ti, kaže, sudiš među svojim robovima u onome u čemu se oni razilazili. Ihdini lima htulife fi. Uput me na pravo ono oko čega se ljudi raziđu minel hak od istine, bidnik sa tvojim dopuštenjem, in neke tehdi men tešao ila sirati mustaqim, ti upućeš na pravi put koga ti hoćeš. Također, u hadisu o rogu kaže Israfil da, ga, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala probuti nakon što svi budu uh, umrli, pa ćemo je narediti da puhne po treći put u rog. Kaže također, Israfil je, Israfil je dobio poziciju kod Allaha subhanahu wa ta'ala med svim melecima da, bude, da čuva, da čuva levhal mahfuz, zato što je prvi učinio seždu od meleka. Koju seždu? kad je bila naređena Adamu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala kaže men kana aduma lillahi wa malaikati wa rusulihi wa jibrilu wa mikal fa inna Allaha aduma lil kafirin. Ona koji ne neprijatelj melecima i poslanicima i Džbilu i Mekailu, Allah je njihov neprijatelj. Mi smo malo prije rekli, dakle, da se sljedbenici knjige podijelili u dvije skupine. Oni koji su smatrali meleke neprijateljima i drugi koji su smatrali meleke šta? Božanstvima ne uzbila ta'ala za razliku od muslimana koji meleke smatraju kao duhovna e, bića, Allahove te barko je tala robove. Od meleka se ništa ne traži, ni se od meleka može očekivati, jer nijedan od njih ne djeluje osim onako kako mu Allah subhanahu ta'ala naredi. Spomenut ću dakle njihove pozicije odnosno na ljude, odnosno kakve su njihove vazife ko sami ljudi. Kaže što se tiče Mikaila, njemu je prepuštena kiša i usjev. Također uživa položaj kod Allaha subhanahu ta'ala među najuzvišenim melecima. Thabet al-Bunani kaže, prenosi predaj od Enesa ibn Malika, onda da Allah poslanika sallallahu alaihi sallam, da je rekao Džibrilu, šta je, kaže Mikailu, pa se kaže nikad ne smije. Kaže Mikail se nije nasmijao od kako je džehennem stvoren. To su oni meleci koji, koji spominje Kur'an i uprko s njihovoj veličini imaju takav odnos ili takav osjećaj do Allaha subhanahu wa ta'ala i straha od njega te bareke wa ta'ala. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi učio dove rekao bi Allahu gospodaru Džibrila, Mikaila i Srafina, to jeste spominjao bi Allaha kao njihova gospodara zbog njihove veličine. Mi znamo da se Džibril spušta spušta sa objavom, malo prije sam rekao da se Mikail, dakle, određen za kišu, odnosno njegova zifa je kiša i usjed, i kaže u jednom hadisu, nema ni jedne melek halalte, nema ni jedne kapice kiše, a da se sa njom ne spusti melek, da ispusti na zemlju gdje je mjesto. To je da Allah subhanahu wa ta'ala milosti. I na zemlji svake godine padne, dakle svake godine na zemlji padne ista količina kiše. To jeste spusti se. Međutim, od Allaha i smutno milosti da, raž, da, raž, da u godinama pravi razlike, pa negdje padne više kiše, a negdje manje. I Allah subhanahu ta čini ono što hoće. Mi imamo recimo ovu zimu koja se ne može dakle, uporediti sa jednom prijetodnom zimom ne samo što nema snijega ili padavina, nego inače u svijetu slabo pada kiša. Dakle, nema i u mnogim dijelovima svijeta gdje su ljudi navikli u ovo doba da im se kiša spušta. Zatim, melek smrti, Allah subhanahu wa ta'ala kaže e, Kurijete vafakum melekul mevti ledhi vukile bikum, thumme ila rabbikum turđaun. Reci, usmrće vas melek smrti, onaj koji vam je određen Zatim ćete svome gospodaru vratiti. Ibn Kathir rahmehullah ta'ala kaže, nekim predajem on se zove Azrail, a kod muslimana je najpoznatiji kao melek smrti. Ima svoje pomagače, kojima kad se naredi oduzimaju ljudima e, duše i predaju je meleku smrti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفدة حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون On je sa svojom snagom i za svojih robova. Šalje vam zaštitnike. Kada nekom od vas dođe smrt, usmrte ga naši zaslanici. Vahum la ifrtun i oni granice ne prelaze. Thumma rudu ila Allahi maulahum lahaq. Zatim će se vratiti Allahu gospodaru istine. Ela lehul hukmu vahu esra ula hasibi. Zar njemu ne pripada vlas, zar nije on, dakle onaj koji svodi brzo račune. Ibn Abbas i Mujahid i drugi kažu da zemlja, kao zemlja, u odnosu na meleka smrti, je poput, kaže, jedne tepsije gdje on bira i uzima čiju dušu hoće. Kaže, ako je muminom, ako je muminom, to jeste melec dolazi svakom sodno njegovim dijelima, ako je muminom dolazimo meleci bijelih lica, bijeloj odjeći, lijepoga mirica, ako je kafirom, suprotno tome. Džafir ibn Muhammed kaže, čuo sam oca kako prenosi da čuva Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je vidio meleka smrti kod, kod e, glave jednog od ensarija. Pa mu je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "O meleku smrti, budi blag prema mome drugu." Jer sahib je drug. Kaže, on je vjernikom. Kaže Melekul Meut, o Muhammede, uživaj i nek ti se oči naslađuju ja sam prema svakom vjerniku blag i znam šta je, odnosno nema na zemlji ni jedne kući. Ovdje kad govori u hadisma ni mudar ni vabar, to su vrste dakle, nasilja, rašta vrsta nasilja plamena gdje su živjeli. Kaže, niti sazdane, niti satkane, to jest ne može biti kuća sagrađena, niti šator, niti na kopnu, niti na moru, a da ja, kaže, svaki dan pet puta ne pregledam. I znam i svakoga maloga i svakoga velikoga i znam njihove duše. Tako me Allaha Muhammede, kada bih htio da uzmem dušu, kaže nekom od njih, ne bi, kaže, mogu, osim što me Allah subhanahu naredi da je uzmem. Svajl ibn Rafija, al-Medani, prenosi sa svojim lancima da buhu red radi onda Allah, poslanih sallallahu alaihi sallam, rekao, Allah će narediti Israfilu da puhne kada sva stvorenja umru. Kaže, pa će umrijeti stanovnici ili umreti stanovnici nebesa i zemlje osim onih koji Allah subhanahu wa ta'ala bude izostavio. Kaže, kad se ukoče, kad ne bude više pomiranja, doće melek smrti, uzvičan Allah te bar koje ta'ala pa će reći, gospodaru, umrli su stanovnici nebesa i zemlji osim onih koji ti hoćeš. Pa će Allah reći, a najbolje znam ko je ostao. Kaže, ko je ostao? Kaže, ostao se ti živi koji ne umiriš. Ostali su nosači Arša, ostao je Džibril i Mikail. Pa kaže Allah te bar koje ta'ala, neka umru i Džibril i Mikail a onda će progovoriti arš. Kaj gospodar da umre Džibril i Mikail, pa kaže Allah te bar u šuti, ja sam propisao smrt svemu onome što je ispod moga arša. Kaže pa će umriti. Zatim će doći melek smrti uzvišom Allah te bar kvetala pa će reći gospodar umro i Džibril i Mikail. Pa će Allah Đelešanu, a zna koji je ostao, reći koji je ostao. Kaže ostao si ti koji je živ i koji ne umire, i ostali su nosioci tvoga arša i ostao sam ja. Kaže Allah te bar dala, neka umru nosioci arša. Kaže pa će pomriti sve osmrca. Zatim će Allah subhanahu wa ta'ala reći aršu da uzme rogu od Israfila, a onda će doći melek smrti. Pa reće gospodaru, umrli su nosioci arša. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala znajući koji je Koji je ostao? Kaže, ostao si ti koji je živ, koji ne umire i ostao sam ja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ti stvorenje od mojih stvorenja koje sam stvorio umri pa će umrijeti. Kada niko ne ostane osim Allaha jednog silnog samog stojećeg koji nije rodio niti je rođen i nikomu ravan nije. Kaže bit će kao što je bio prije nikoga nije bilo i ostaće i niko posljednjega neće biti te bareke vatala. Od Meleka koji spominju u Kur'anu su Harut i Marut i većina Selefa smatraju da su oni bili meleci, a većina i predaja koji se prenose o Harutu i Marutu su uglavnom israelijati koji se ne uzimaju, niti se može uzmati od njih pouka, niti ih treba pre prenositi, niti prepričavati. Jer odnos ehli sunnata od džemata, onako kako je Allah poslanik sa Allahom se zarađivao, da se e, ehli kitabije ne utjeruju u laž, ni da im se vjeruje zbog toga što ima mnogo stvari koje mogu biti istinom, a mogu biti također dodatnim stvarima od njih. Tako da priča o Harutu i Marutu, mi smo je govorili u tefsiru, a neka će se kasnije inšala ta, tala i spominjati. Od Meleka koji se također spominju hadisme Allaho, ako se nika sallallahu alaihi sallam, jesu takozvani fitneči i kabura, to jeste munkir i nekir, alaihimu salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allah onaj koji vjeruju učušćuje čvrstim govorom na ome svijetu, dakle u ome životu i na ahiretu. Allah nepravednike ostavlja u zabludi, Allah čini ono što hoće. Kažem, ova dvojica meleka koji donosi u kabur fitnu, kada pitaju čovjeka o tri, njegov, dakle, o tri pitanja njegovom gospodaru, njegovom poslaniku, njegovoj vjeri, dolazi, kaže, u strašnom liku, to jeste plavi, Efrehan, skalačenih očiju sa velikim zubima, to jest da, da prestraše onoga koji bude proživljen u kaburu trenutka ga oni ispituju. A Iša kaže, čula sam Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam Jo pita sam Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam da li ti je ikad bio teži dan od dana ohoda ono što se doživio od svoga naroda to jeste kao što su ti odbili da prihvati što su im nudio kaže Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam nakon ahabi ponudio sam se Ibn Abdul Leili, Ibn Abdullah Kelaliju kaže pa mi nije, dakle, dao, nije mi dao zaštitu Pa sam otišao, kaže od njega, tužan. A onda sam te pogledao kad ono Džibril, odnosno jest Džibril obješen sa nebesa i kaže Allahu poslanič, odnosno Muhammede, Allah je čuo šta ti je tvoj narod rekao šta ste odgovorili. Poslao ti je Meleka brda da, im, da mu naridiš. Ako hoćeš da ova brda na njih sruči. Kaže Allahu poslanič, sallallahu sallam, ne, ja, kaže, se nadam da će Allah subhanahu ta'ala od njihovih potomka, to jest iz njihovih kičmi izvesti potomke koji će obožavati Allaha jednog jedinog neće učiniti širka. Shodno njihovim vazifama, Allah subhanahu wa ta'ala njihovim poslovima, Allah je stvorio rašte meleke, malo smo prije spominjali nosioce Arša, zatim skupina takozvani krupijun ili ako se prevodi na, na, na bosanski jezik, to jeste časni meleci, bliski aršu nakon nosilaca arša. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِيَتَ كُلَّ شَيْ رَحْمَةً وَعِلْمًا To su oni koji čine istikfar za vjernike, pa kažu gospodaro čist, uh, odnosno oprosti onima koji vjeruju, gospodar naš, ti svoja milošću sve obuhvatio svojim znanjem. Faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qim adhab al jahim. Oprosti onima koji se pokaju i oni koji budu slijedili tvoj put i sačuvaj ih od žestoki džahennemski patnji. Spomnio sam također malo prije oni koji su na ruku, stalno u ruku i stalno se stalno bijeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, meleci džahennema, a najistaknutiji među njima ko? Malik. Zatim, 19 meleka koji su određeni za čuvanje džehennema i oni koji će ljude bacati u džehennemu i neće dozvoljavati im da izađu. To su ljude i džinne. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وقال الذين في النار لخزنة جهنم ودعوا ربكم خفف عنا يوما من العذاب I rekoše oni koji su u vatri, čuvarima vatre, zamolite vaše gospodara da nam jedan dan samo olakša džahennemsku patnju. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَنَادُوا يَا مَالِكْ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكْ I oni rekoše o Maliku nek tvoj gospodar sa nama završi. To jeste nek nas usmrti. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ Kaže vi ćete u njemu boraviti. Džabe što plačite, džabe što tražite. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Mi su nam došli sa istinom, a većina vas istinu nije željela. Zatim, sljedeća skupina meleka, oni koji je određeno da čuvaju bene Adem, to je da čuvaju ljude, takozvane hafadar. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, lehu mu'aqibat min bejni jedeji wa min halfi, jahfadunahum in emri Allah. Lehu mu'aqibat, to jeste ispred njega i za njega su meleci koji ga čuvaju od Allahu subhanahu wa ta'ala odredbe. Inna Allah la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Allah neće izmijeniti dakle jedan narod stan jednog naroda koji sam sebe ne izmijeni. Wa idha arada Allah bi qawmin su'an fala maradda lahum. Kada Allah želi, želi zlo nekom od naroda, nikoga neće moći spriješiti. وَمَا لَهُ مِنْ دُونِ مِنْ وَالِ Niti imaju mimo Allaha zaštitnika za nedaće. Ibn Abbas kaže يَحْفَذُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ To jeste meleci ga čuvaju od nedaća. Kada Allah odrije se nešto čovjeku desi, onda se meleci uklone, odnosno meleki se uklone, pa čovjeka pogodi ono što mu Allah Đelešanuhu odredio. Zatim, meleci čuvari ljudskih dijela. kaže Allah subhanahu wa ta'ala, anil jamini wa anil qa'id, na desnom i na lijevoj strani, sjedi, ma jelfedu min qawlin, illa ledehi raqibun atid. Ne kaže ni jednu riječ, a da nema onoga koji raqib, raqib, dakle onaj koji ga prati, atid, dakle čvrsto i sigurno bilježi. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže, u inna alaikum la hafidin, kiramen katibin, nad vama diju čuvari i plemeniti pisari. Ja'lemune ma tefalun, znaju šta vi radite. Kaže Allah, poslanih sallallahu alaihi sallam, počaste kiramil katibin. Oni koji vas se, kaže, odvajaju, osim u dva slučaja. To jeste kad čovjek ima snošaj sa suprugom i kad je čovjek u, dakle, kad vrši nožd. Kaže Allah, poslanih sallallahu alaihi sallam, kad se neko od vas kupa, nek se sakrije iza zida ili za svoje životinje, ili neka neko sakrije, to jeste da drži mu grtač u deku dok se ovaj e, kupa. Ibn Abbas kaže, rekao Allahom poslanih sallallahu alaihi wa sallam, Allah vam zabranjuje da se razgoličavate, stidite se Allaha, i oni koji su stalno od vas, plemeni tih pisara, oni koji se ne odvajaju od vas osim tri slučaja, kada vršite nuždu, kada imate snošaj ili kada se kupate. Kaže Allah, poslanik sada Allah, ako se nadete negdje na otvorenom, ona nek, onda nek se od vas neko sakrije, dakle pregrtačem, ili iza zida, ili za svoje životinje. Zbog čega? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, poča, odnosno Allah poslanik sada sam kaže, počastite plemente pisare zato što su oni stidljivi i zbog njihovog stida nemojte ih dakle onaj patiti da moraju da pišu sve ono što im je neugodno, moraju da budu sa vama. Također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori ono što je zijet i meleke što im smeta, kaže meleci neće ući u kuću gdje ima slika pas ili džunup, to jest onaj koji ima snošaj. Said kaže, el meleci, odnosno meleci ne ulaze u kuću gdje ima slika ili kip. Ebu Hurere također Merfuga prede kaži, melec ne ulazi u kuću gdje ima pas ili kip. Ovi hadisi, kada ih ovako spominjete danas ljudima u ovom vremenu, kada se, dakle, psima daje tolika pažnja, pored onoga što ljudi imaju potrebu za psima, kao što su lovci ili čuvari i tako dalje, eh, prevršilo je sve mjere da su ljudi uveli pse u svoje kuće da žive s njima. Psi jednostavno, zbog čega je zabranjeno držati psa u kući? Zbog nečistoći. Ništa više. Dakle, zbog nečistoći. Ebu Hureyra radinom kaže, reka Allah, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, meleci, Allahove meleci znaju Benu Adem, to je znaju ljude, znaju njihova, prepoznaju njihova dijela i kaže, kada čovjek učini neko dobro dijelo, spomenu ga među sobom i uzižu njegovo ime. Pa kažu, uspio je ove noći ili spašan je ove noći, taj i taj. A kada pogledaju čovjeka koji čini nepoko, dakle, grije, spomenu ga među sobom i kažu propao je ove noći taj i taj. Ebu Horeira razmjeno kaže, Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao, melec se mijenjaju, melec noći i melec dana. dana. Na, susreću se na sabahu i na ekindi. Zatim se uzdižu sa dijelima ljudskim prema Allahu. Pa je Allah pita, a on najbolje zna kako su njegovi robovi na zemlji. Kaže, kako ste ih ostavili? Kaže, gospodaru, ostavili smo ih, oni klanjaju, a i zatekli smo ih, oni klanjaju. Enes radi Anhu kaže da Allah poslanih sallallahu alaihi sallam rekao nema ni jedne prilike, nema ni jedne prilike gdje dvojica čuvara ili oni koji zapisuju pisara uznose dijela prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a da se neće pogledati na početku i na kraju njegove sahife. Pa na početku i na kraju nađu istikfar. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala da mu ne gleda dijela, oprostio sam ono što je između ova, ove dvije stranice. Kaže Abdullah ibn Mesud radi anhu, rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ne ima niko od vas, a da mu Allah nije odredio harina od džinna ili harina od velejka. Karin je stalni prijatelj, stalni drug. Kažu, pa niti je Allah poslanik, kaže, nija, osim što me Allah subhanahu wa ta'ala potpomogao, pa mi ne naređuje osim dobro. Ebu Hurir radi nam kaže, rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada dođe džuma, dakle, ovi su njeleci samo za džumu spomenuti, Kaže, kada dođe džuma na svakim vratima od, od džamija, stoje meleci koji pišu ko će ući, dakle, po redu, ko je najprije, pa iza njega i tako dalje. Onaj koji najprije dođe, svaki sljedeći ima sve manju i manju nagradu. Kaže, pišu sve dok se imam ne poprije na mberu i ne sjedne. Kaže, onda zatvore svoje sahife i onda i oni sjednu i slušaju zikr. Također je Buhre Radinu kada je Allahom poslanih sallam sam rekao Wa Qur'an al-Ferž Inne Qur'an al-Ferž kane mešhuda I tako mi Kur'ana i zore. Kur'an u zoru, to jeste sama molitva učenje na, na sabah namazu, je pri, dakle, svjedoči ima meleka na njemu. Kaže, dolaze meleci noći i meleci dana izmenjuju se, preuzimaju jednu od, od, od oni drugi vijeste, odnosno preuzimaju mjenu. Ebu Hureyre kaže da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, Vrijednost namaza u džematu u odnosu na onoga koji pojedinačno klanja je za 25 deređa. Kaže, tada se sakupljaju meleci noći i danja, do, dana na sabah namaz, to jeste dolaze u džamiju. Evo Hureyre kaže, da Allah, znači sam Allah sam rekao. Dakle, još jedna od dijela meleka, kaže, kada čovjek pozove svoju suprugu u postelju, pa ona odbije, a on zaspi e, gladan, halal te, ljud. Kaže, meleci je proklinju, ja nisam, ja sam došao sviđa. Kaže, meleci je proklinju sve do sabaha. Također oba sahiha se prenosi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve rekao: Kada imam kaže amin, recite amin. Onaj kaj čini amin, bude se dakle e, potrefio sa aminom meleka, bit će mu oprošteno od griha ono što je prethodno učinio. Kod imama Buhari, rahmehullahu ta'ala, od Ebu Hurijes, pred Allahom, poslani sam Allah sam rekao, kaže, kada imam, kaže, sami Allahu li hamide, recite Allahumma rabbena u lekel hamd. Kaže, onaj čije riječ se, dakle, potrefe u isto vrijeme sa melecima, bit ćemo oprašteni grijesi koje je prije učinio. Također, Ibn, Ibn Ebu Sa'id prenosi, kaže, nisam siguran da li je od Ameša, da je Allahom poslanih sallahu sallam rekao, Allah ima meleke koji putuju po zemlji. Dakle, zovu se Sejahin, stalno putuju po zemlji. Kaže, kad god nađu mjesto gdje se spominje Allah, gdje postoje halke, oni, kaže, pozovu jedne druge helumu ila bugijetikum, hajte ovamo, evo naše smo ih. Kaže, pa, sjed, pa dođu sa nebesa, dakle sa dunjaličkog ne, ne, se iđu meleci. Kaže, pa, upitaju, pa ti upita Allah subhanahu wa ta'ala, kako ste ostavili, kaže, moje robove. Kaže, zatekli smo i da se zahvaljuju, da te veličaju i da te spominju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jesme vidjeli? Kaže, niste vidjeli. A šta bi, kaže, bilo da su me vidjeli? Kaže, još više bi te hvalili, hvalili veličali i spominjali. Kaže, šta traži od mene? Kaže, traži džennet. Jesu ga vidjeli? Kaže, nisu vidjeli. Kaže, šta bi bilo da su vidjeli džennet? Kaže, još bi ga više željeli, još bi ga više tražili od tebe. Kaže, od čega se utječu? Kaže, utječu se od džehennema. A jesu vidjeli, kaže, džehennem kakav je? Kaže, nisu. Pa šta bi, kaže, bilo da su ga vidjeli? Kaže, još više bi bježali, još više bi strahovali od džehennema. Kaže, Allah subhanu ta, za iste te koji sjedi u halkama, Ušhidukum, enni kad gafertu lehum, kaže, uzimam za svjedoke da sam im oprostio. Kaže, među njima, Melec kaže, ima, kaže, jedan među njima griješnik. Nije baš, kaže, od njih. Kaže, došao iz neke, neke onaj, hađe, to jeste potreba, odnosno ima neku korist među njima, hoće neko nešto upita, nešto zatraži. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala, to su ljudi čiji se prijatelj neće rastušiti. Dakle, i njemu je opašteno, bez obzira što nije došao iskreno radi toga na čega su oni došli. Ebu Hrvira kada je poslanih sallallahu alaihi wa sallam, rekao, kogod od vjernika ukloni bilo kakvu daću od dunjaluka, Allah subhanahu wa ta'ala će otkloniti njega, od njega nedaću na sunnijem dan. Onaj ko muslimana, onaj ko muslimana sačuva od kakve sramoti na dunjaluku, e, onaj ko bude u, u potrebi svoga roba, onaj ko bude u potrebi roba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala biti, biti će njegovoj potrebi. Onaj ko krene putem tražeći znanje, Allah će mu olakšati put prema džennetu. Kaže, neće se sakupiti ljudi u Allahovoj kući, spominjući Allahovo ime, učeći njegovu knjigu, proučavajući njegovu knjigu, a da se na njih, kaže, neće spustiti smiraj, da se neće na njih spustiti rahmet i dojezd da neće opkoliti i spustiti na njih meleci. I Allah će ih spomenuti, kaže, oni koji su među njima. Onaj kom je dijela zadocne, zakasne, neće mu rod ništa pomoći. U nedelju ja imam troje djece, sve tri idu u školu. I ono najmlađi kaže, babo, škola mi do sada, rekao, sinje, nije još ni počela. Kaže, ne idem se. Dobro, čak. Ja kažem, rekao, slušaj. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, jer fa ullahu ladina amenu minku, ladina utul ilme, darajat. Allah koji onim uzrađavao vjerovao, koja bude, da, bude zato znanje, Allah će uzim na stepenu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da meleci čine i stikvar i steru svoja krila na put dok ideš pješke u školu. Jesam poželjela škole i ba. ja rešte posle razmišljam koliko je psihološki moment da utišeš na maksuma, da li da nešto voli ili da nešto ne voli. Ako hoćeš da dijete voli školu, moraš da pohvališ. I nikad ne smiješ govoriti negativno ni onima tamo koji uče, bez obzira dakle, kakav on odnos imaju prema djeci, jer djeca počesto ne i pa se žali nastavnih profesora ovakav onakav, a ne znamo šta djeca rade njima. Jer zamislite, dakle, profesora nastavnika koji trpi 25-30 djece, samo neko svako od njih kaže A, to je 30 slova A, a nekom nešto više šta djeca radi. Dula ibn Mesud radi ono kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allah ima meleke koji putuju po zemlji kaže neka dostave onda se dostavlja i mome umetu selam, to jeste Allahom poslanih sallam, Allah sallam kraj, nek dostavlja i mome umetu selam. A iša radi Allahom anha kaže da je Allahom poslanih sallam, Allah sallam rekao Hulikat il melaike tu minen nur. Meleci su stvoreni od svjetlosti. Džini su stvoreni od užarene vatre, to jeste od vrhova vatre. Kaže, Adam je stvoren od onoga što vam je opisano. Govorit ću mišala o Adamu idući put ako uspijemo završiti nas meleke i džine. poglavlje o džinima i o šeitanima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Hadaha l'insana min salsalin kal fahar Stvorio je čovjeka od gline ustajale, to jeste osušene gline. Wa halaka l'džana min maređi min nar A džine je stvorio od maređa od nar, to jeste od vrhova plamičaka vatre. Fe bi ejja la i rabbi kumatu kezivan Koje je blagodat svoga gospodara vi poričite. Aisha radijal anha kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam rekao, prijatelji da koji hadisku sam vas spomenuo, stvoren su melaci u svjetlosti, džini su od vatre, a Adem je stvoren od onoga što vam je opisano. Ulema tefsira kaže, džini su stvorene pri Adema i na zemlji su živjeli džini i binni. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da džini savladaju bine, pa su ih pobili i protjerali. I nastanili su mjesta gdje su oni živjeli. Kaže Ibn Mesud, prenosići od Asava Allahom poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kada je Allah završio stvaranje onoga što je htio da stvori, uzdigao se iznad Arša, Iblisa je učinio melekom na Dunjaluku. Nad plemenima od meleka koji se zvali džini. Zvalo se džini zato što su čuvali džennet. Iblis je bio od meleka čuvara dženneta. Pa mu je, kaže, u prsima se pojavilo da osjeća da je on uzdignuti, da je bolji od ostalih meleka. Ibn Abbas kaže, kada su džini počinili fesad na zemlji, proljevali krv, Allah je poslao Iblisa sa svojim vojskama od meleka, pa su ih pobili i protjerali na ostrva i na mora. Kaže Ibn Abbas, Iblis, prije što je dobio ime Iblis, zvao se Azazil. Bio je stavnika zemlje od meleka koji su najpokorni bili Allahu subhanahu wa ta'ala i bili najviše obskrbljeni znanjem. Porijeklom je iz pokrajine od džina ili mjesta od džina. Sa'id ibn Džbeir kaže, njegovo ime je bilo Azazil i bio je najpočasniji melek sa četiri krila. Ibn Abbas kaže, Iblis je bio od počašćenih meleka i to najugledniji od svih džina čuvar dženneta i Allah mu je dao vladavinu na dunjalku i dunjalučkom nebu. Kaže Ibn Abbas, vladao je nebesima i zemljom, dakle prvi nebesima i zemljom. Hasan al-Basri kaže, Iblis nikad nije bio melekom nikoliko je treptaj oka. Njegova osnova da je od džina, isto kaže kao što je Adem, čovjek. Šeher ibn Hošib kaže, Iblis je bio od džina, one koji su meleci protirali, pa su ga zarobili i odveli sa sobom na nebesa. Kažu kada je Allah subhanahu ta'ala htio da stvori Adema i njegovo potomstvo na zemlji, Allah ga je oblikovao, a Džibril mu halalte. A Iblis je došao, iako je bio jedan od najpokornijih džina koji najviše čini Allahu subhanahu ta'ala ibadet, obilazio je oko Adema, kad ga je, kaže, vidio da je sasušio se i popucuo, kaže, znao je, dakle, Iblis je tad znao da se ne može Adem strpiti, dakle, da nije strpljiv čovjek, odnosno nije strpljivo stvorenje, pardon. Kaže ovako, ako mi bude data vlast nad tobom, unišću te. A ako ti bude data vlast nad mnom, nikad se pokoriti neću. Kad mu je Allah udahnuo dušu, naredio je melecima, a među njima je bio Iblis. blis naredio je melecima da učini seždu. Kaže, pa ga je obuzio hased, to jeste zavist, pa je odbio da učini seždu. I kaže, ene hajru min, ene hajru min, ja sam bolji od njega. Stvorio si me od vatre, a njega si stvorio od ilovače. Kaže, pa je prvi put počinio, pa je prvi put počinio grih, odnosno odbijanje poslušnosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći o razgovoru između Iblisa i njega te bar kvetala. Rejte ke hada levi keremte alej. Vidiš li, kaže, ovoga koji si počastio, dakle, nadamnom. Lejne harten ila jeum il qiyame lahtikenne dhurijete u ila kalila. Ako me ostaviš do sudnjeg dana, zavodit ću njegovo potomstvo, osim neke malo. Kale dheb fe tebi ake minhum, fe inne džehenneme džzaukum džazajn manfura. Idi i svi oni koji te budu pratili. Džehennem će vam biti za, dakle, zaslužena nagrada. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَتَعَتَ مِنْهُمْ Kaže, koga god možeš da zavodiš, zavodi. Bisautike, sa svojim glasovima. وَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِحَيْلِكَ Napada ih sa svojim vojskama. وَرَجِلِكَ sa svojim pješadijom. وَشَارِكُمْ فِي لَمْوَالِ وَلَوْلَادِ Učestvuj sa njima u njihovim medicima i njihovoj djeci. وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمُ شَيْتَانُ إِلَّا غُرُورًا I obećaj ih im. A šeitan što vam obeća, kaže Allah, obeća vam samo lažno. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ističe skupinu svojih roba, kaže Inne ibadi lejse leke alejim sultan, vokefa bi rabike vokila. Ti nad mojim robovima nemaš vlasti, Allah je dovoljan zaštitnik. To da su džini stvorene od vatre, isto kao što je Adem stvoren od ilovače, znači da jedu, da piju, da se razmožavaju, od njih ima vjernika, od njih ima kjafira, I Allah subhanahu wa ta'ala ih na nekoliko mjesta spomenuo u različitim surama, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Ahqaf وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِيُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَذَرُهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُدِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ Kaže, kad smo ti poslali skupinu od džina kako da slušaju Kur'an, kad su došli, rekli su tišina. Kad se završilo učenje, učenje vratili se svome narodu da opominju. Kalu ja qaumena. Inna samijana kitaben unzile min ba'di Musa. rekoši narode naš, čuli smo knjigu koja je objavljena posle Musa. A posle Musa je objavljena koja knjiga? Inđil. Međutim, džini nisu slušali Isa, nisu znali za njegovu objavu. Jer je e, Isa ali sato sam bio poslan samo Benu Israje. Za razliku od poslanika sallallahu alaihi ve sellem, poslan čitavom čovječanstvu ljudi i džina. Musaddiq lima bejne jedeihi wa jahdi ila l-haqq wa ila tariqe mustaqim da potvrdi ono što ispred, prije njega i da potvrdi put istine. Ja kao mena ajibu da'i Allah. O narode naš, odazovite se Allahovom pozivaču. U aminu bihi jakfir lakum min dunubikum. Vjerujte, on će vam vaše grijeha oprostiti. U jeđirku min adabin alim i zaštit će vas od džajnemske vatre. Dakle, ovdje uh, džini se ponašaju kao što se ponašaju i ljudi. Znaju za dobro i za zlo i znaju za kaznu i za nagradu. Meleci, kaže, spomenuti u surama da su slušali Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, nazivaju se na Subijin, došli su, kaže, od džina Busre, ne Basre, nego Busre, i kaže, naišli su kao Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, dok klanja u dolini palmi svojima sahabima. Kaže, slušali su učenje Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, čita u noć. Pa su onda došli kod Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa se on njima obratio. Kao što stoji u hadisu da Abdullah ibn Mesuda, jednom priliku, kaže, nestao Allahov poslanika, pa smo ga tražili u okolnim dolinama oko Medine, nismo ga našli. Kaže, pa se, sallallahu alaihi pojavio posle sabaha. Poharali smo, kaže, bio sam kod vaše braće džina. Kaže, kad je Allah poslanik sa Allahom i Selem otišao drugi put da sa njima razgovara, Ibn Mesud kaže, povedi me Allahom poslaniče sa njima. Kaže, sa Allahom i Selem, nastao jedan krug i rekao Ibn Mesudu, Abdullah ibn Mesud, kaže, Abdullah ne izlazi iz ovog kruga. Kaže, kad se džini okupilo kod Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, dolazi su u različitim likovima i oblicima. Strašni i svakakvi. Kaže, pa se Ibn Mesud prepao za Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam i nagio se. Kaže, pa mi poslanik sallallahu alaihi sallam samo rekao šta? Ostan tam gdje sam ti rekao. Kad je Muhammed sallallahu alaihi sallam završio učenje Kur'ana, kaže, oni se topili u zemlju uh, e, džini. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, tako me abdella, da si izašao, kaže, van kruga, ja ti ne mogu ništa pomoći. Kaže, upitali su Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam o mnogim stvarima, pa im je narađio i zabranio i tako dalje, pa su ga pitali za hranu. Kaže, Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam, svaka kost na kojoj je spomenuto Allahovo ime koje vi nađete, a još bolje ako ostane na njemu mesa. I kaže, svaka balega je hrana vašoj, vašoj stoci. Kaže pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve zabranio da se balega i kosti koriste za čišćenje nakon nužde male i velike. Postoji razilaženje među islamskim učenjacima da li će džini ući u džennet da li će pokorni među njima biti nagrađeni, da li će biti nepokorni kažnjeni džahennemom. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِيَيَ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Onaj ko se bude bojao mjesta svoga gospodara, oba dva dženneta, kaže, koji je blagodat svoga gospodara, vi dvoji porečite. Kaže, ovo se ističu ljudi i džini. kao što će ljudi imati zaslugu ulaska u džene, također će imati i džini, a isto kao što bude kazna jednima, bit će i drugima. Ebu se i Lahudri kaže, vidim, kaže, razgovara sa Abdullahim Abdurrahmanom i Nevi Sasa, kaže, vidim da voliš kaj stoku i pustinu. Kaže, kada budeš sa svojom stokom, daleko od naseljenja mjesta, pa budeš učio ezan, podini, kaže, glas nećete, kaže, čuti ni džin, ni čovjek, a da neće, kaže, svjedočiti na sudnjem danu da si učio ezan, to jeste da si klanjao. Što znači da i oni šta? Slušaju ezan. I oni klanjaju kao što klanjaju i ljudi. Kaže mu se i čuo sam Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, da tako govori. Kafiri od džina su oni su šeitani. Za njih Allah subhanahu wa ta'ala i rekao inna ibadila isa alejhim sultan, wa kafa bi rabbika wakila. Ti nećeš nad mojim rod, uh, robovima imati nikakve vlasti. Tvoj gospodar je dovoljan zaštitnik. To jeste onaj ko bude vjerovao Allaha, bude slijedio njegove poslanike, imaće nagradu kao što imaju nagradu i ljudi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَى فَرِيقَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Iblis je obestinio svoje obećanje nad njima, pa su ga slijedili osim skupina vjernika. To jeste vjernika od koga? od samih džina. Iblis, njegova vazifa je, njegov je posao da širi fitne i da zavađa ljude na zemlji. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ibn Sayyad kad smo radili preznake sunnjeg dana, kaže šta vidiš? Kaže vidim prijestolje nad vodom. Kaže Allahu poslanik sallallahu ihsa. Ihsa ya du Allah fa lan ta'du bi qadrik. Šuti Allahu ne pita nećeš kaže prijeći više ono nego što jesi. Kaže vidio je prijestolje, a i blisovo prijestolje iznad vode. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se pojavi sunce ujutru dok se ne izađe za svoga zastora ili kada sunce zalazi na večer, dok ne odi za svoga zastora kaže sallallahu alejhi ve nemojte klanjati jer to je kaže trenutak kada izlazi i zalazi među šejtanovim rogovima i odatle ono naša omladna što slikaju se a vi bi ti znakovi, ima su onaj, ti znakovi obožavaca šeitane i tako dalje, su uopće poznati. Ali omladna više nego iskušana. I kad govori, kaže, nemoj, to je njihovo isto kao što... Kakav je muslimana pozdrav? Kakav? Nije, ja bi. Jevreji se ovako pozdravljaju. I kogod obraći kažeš pozdrav muslimana i da digneš čitav šak. Kaže, pa tako se pozdravljaju Bogumili, Tvrtkovi, bojevnicima i tamo na stecima. Šta te briga? To što jevreji i što pravoslavni popovi imaju velike brade, ne znači da ti ne trebaš da imaš bradu. To što su oni sačuvali nešto od sunneta, prethodnih poslanika, ne znači da trebaš ti da čuvaš. I to ne spada ono da se suprostaviš njima što se trebaš suprostavljati. Tako i kod ovih stvari, kad im spomeniš ne, nešto ti, dakle, ponašanje njih ili vezanje, uh, onaj, ili odjevanje ili šta ja znam, imidž i tako dalje, kaže joj, pa vi o svemu baš morate jeste musliman, ima svoj način života, ima svoj način ponašava, ponašanja. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis od Džabira, kaže šejtan postavlja svoj arš, to je svoje prizni za vode. Zatim kaže šalje svoje zaslanike, najbliži mu je onaj koji napravi tog dana najveću fitnu. Kaže dolazim iz zaslanicima, pa kaže tog dana učinio sam to, to, to. Iblis mu kaže ništa još, ništa, ništa još mi nisi uradio. Drugi mu dođe i kaže nisam se odmakao od čovjeka dok ga nisam rastavio od žene. Kaže, ti si najbolji. Zbog čega? Zato što nakon rastaje dolazi mnogi fitne na zemlji u društvu. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu da Abu Hurajre el ayn haq urok je istina u yahduruha šejtan u hasad ibn Adam kaže urok je istina, a kod uroka prisutuje šeitan. I haset, to jeste zavist je od čovjeka. Kad došao jedan čovjek Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, kaže Allahom poslaniče, ponekad razgovaram sa sobom, volio bi da padnem sa nebesa nego što bi volio da ispričam u javnosti. Kaže Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, Allahu ekber, alhamdulillah, koji je njegove spletke, kaže, okrenuo u vesvese. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem šejtan dođe nekom od vas pa kaže ko je stvorio ovo, ko je stvorio ovo dok ne kaže ko je stvorio tvoga gospodara. Kaže ako mu šejtan dođe sa tim neka prekini, zatraži od Allaha utočište, jeste jest audžbe na mešterađin i neka prekini. Također njegove vazifa, to jest njegove poslove jeste da zavađa, zavađa ljude, da napada ljude. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno u društvu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem se posvađala dva čovjeka. Suleiman ibn Sarad kaže, bilo smo kod Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, a ovaj jedan je zacrvenilo mu se lice. Pa kaže, sallallahu alaihi sallam, ja znam riječi koji kad bi rekao, ovo bi ga napustila, ka sržba bi ga napustila. Kaže, a utbila nešto rađim. Pa jedan od ljudi ustao i rekao mu, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao to i to, kad nisam ja budala. Dakle, nije rekao da bila nešto rađim, nekada nisam ja budala. A u suštini kada čovjeka obuzme sržba jeste lud. Neka davno, dana, predano vremena, kad sam ja još bio student, a mi smo sad većina nas, da ja smo veterani, za nas došlo je puno generacija, mi smo ostali, farbamo se, bijeli smo ovako naš hađe ekrem. Onaj, ušao sam jednu trgovinu i jedan kovajčan napuna dva indica. Ja sad pitam, šta je, galama, deri se on, šta je problem? Kaže, ovaj mi rekao da je miris 5 dinara, a ovaj mi rekao da je 8. Pa šta je problem? Kaže, pa ona tri krade se. Pa rekao, dobro, te ga pusti, deri se, ubilo nešto rađin. I ništa, ona je mene. Ja njemu sam nešto šao mene. Kaže njemu žena, kaže, vidiš kaj šta ti šej govori, daj kaže, donesi, onda se reci, utkri nam što rađim. On se okrene, kaže, la ilah ila la, ovaj čovjek je dobar i opet nastav na njega lan. <laughs> meni je pao na pamet ovaj hadis, pao mi je na pamet ovaj hadis, kaže, kaj čovjeka obudne sržba, ništa, dakle, ne vidi. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem također nek niko od vas ne jede sa lijevom rukom jer kada jede sa lijevom rukom tada i šejtan jede sa njim. Nek niko ne pije sa lijevom rukom kada pije i tada šejtan pije sa njim ako pije lijevom rukom. Koliko imamo još vremena? Koliko? Do izana, jel? Ja. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovo je sve dakle zaštita šejtana kada neko prilazi svojoj ženi, kaže sallallahu alejhi ve sellem, ako kaže čovjek Allahu men ženim šejtana, ženim šejtana mara zahrana, nikad mu kaj šejtan neće naškoditi. Također <laughs> sallallahu alejhi ve sellem kaže, nema ni jednog stvorenog čovjeka na zemlji da ga nije šejtan probao, probao sa strane kad se rodio, osim Isa alejhi salatu ve selam. Također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kada neko od vas uđe u kuću, neka ulazi sa bismilom. Jer tada šeitan kaže nema vam večeras ovdje konaka. Ako jede pa spomene bismilu, kaže nema ovdje ni sofri. Ako ne spomene ni onu ni onu, kaže imate večeras ovdje konak i sofru. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada zatvarate najveće vrata, pokrijte kaže vaše posude, začepite vaše one e, mješine od pijete vodu. Ugasite svijeće jer šeitan neće otvoriti zaključana vrata, to jest kad zaključava vrata najveće u kući kaže se bismillah niti kaže može otkloniti dakle poklopac niti može otvoriti mješinu kaže sallallahu alejhi ve sellem vama dobro poznat hadis kada neko zaspi šetan mu zaveže tri čvora kaže ako se probudi otvori odveže se jedan čvorak uzme abdest se odreže se drugi čvorak klanja dva rekata odreže se treći čvor kaže ujutro ustane čio veseo i onaj radin Za razliku onoga koji to ne učini, kaže ustane ujutru sav polomljen. Zatim ovdje govori na samom kraju o zaštiti, ali o tome nekad išava drugi put. Sada da se كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني